Diýýär Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem, bulam Ebu Dawudda gelýär, Ibn Umar razyýallahu anhunyň rowaýat etmekliginde bu hadys şeýle gelýär. Ýagny ummatyň etjek käbir kesellerini beýan etýär Pygamberimiz. Haçanda ummat şu agzaljak keselleri etse, näme? Allatagala şo ummaty näme har, zelil etjek. Batyrlyk haldan gorkaklyk halata geçirjek. Hojaýynçylyk halatdan gulçylyk halyna düşürjek diýýär. Başy näme diýip başlaýar şu keselleň? Iza tebaýatum bil ineti. Haçanda näme, ine söwdasyny edip başlasaňyz diýýär. Ine söwdasy ýene Süýthorlugyň bir görnüşi, ýagny süýthorluk edip başlasaňyz diýýär. Ýagny süýthorlugyň günäsinem hemmämiz bilýäs. Düşündik dämi? Zaten Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Süýthorlugyň günäsi diýýär, otuz näçe gezek zyna edeniň günäsindenem erbet diýýär. Käbir rowaýatda, ejeň bilen zyna edendenem erbet diýýär. Düşündiňmi? Süýthorluk edip gazanylýan günä. Bir rowaýatda otuz näçe edilen zynadan agyr diýýär günäsi, bir rowaýatda näme ejeň bilen zyna edendenem beter diýýär. Emma şu wagt näme musulmanlaň ýurdunda gurulýan süýthor banklaryň näme boýy Allaň öýüne gurulýan metjitleň minalaryndan beýige galdyrylýar. Düşündiňmi? Süýthorlyk üçin bank gurýarlar, boýy Görýäňmi, küfür üçin, günä üçin gurulýar. Alla üçin gurulýan öýleň näme gubbasyndan däl, münberindenem, minarasyndanam näme ýokaryk galdyrýarlar. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär, Iza tebaýatum bil ineti, ine söwdasyny edip başlasaňyz, ýagny süýthorlyk garyşan söwdalar edip başlasaňyz, we ahaztum eznabal bakar, ýa biriňiz diniňiz bilen başagaý bolman, malygaraňyz bilen gümra bolup gitseňiz, diniňizi okamasaňyz, bilmeseňiz, öwrenmeseňiz, Wa radytum biz zera ýene biriňiz ekin nikin bilen gumra bolsaňyz wa taraktumul jihad wa näme kapyrlaň garşysyna jihad etmekligini taşlasaňyz Görýäňmi ýaňky öňünden agzalan zatlar jihad taşlanmaklygyň näme bir esbaby öňki musulmanlaň esasy güýmenjesi jihad bolan esasy näme gyzygan zatlary näme jihad bolan emma bu wagtky ummat näme Bir topary söwda gyzykýar. Näme biznesmen bolasy gelýär. Kapyr ýurtlarynda näme gurulýan uly-uly zawodlaryň dillerliklerini alaslary gelýärler. Emma Rablarynyň dinlerini, yslam dinini öwrenmeklik üçin bu köçeden o köçä gel diýseň ony kyn görýärler, emma dünýe üçin bu ýurtdan o ýurda, bu materikadan o materika aç diýseň günde näçe gezek gidip gelmelem bolsa gynanmaýarlar. Ýaltanmaýarlar. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme ummatyň köpçülikleýin erkeklerine näme düşjek kesellerini aýtýar. Süýthorlyk edip başlasaňyz, halal-haram garşan söwdalara baş goşsaňyz, ýa käbiriňiz mal-garaýa ekin-dikin diýip diniňizden gümra bolsaňyz we üsti-üstüne-de näme siziň adu-abraýyňyzy, güýjüňizi, izzetiňizi, keramatyňyzy goramaklyk üçin parz edilen we başga-da sizden aňyrda kapyr ýurtlarynyň üstüne Haky ertmeklik üçin parz edilen jihad ybadatyny taşlasaňyz, näme eder diýýär Allah Tagala, Sellatallahu aleýkum züllen, size harlyk, zelillik, peslik donuny geýdirer diýýär. Ine, şu wagtky Muhammet ymmatynyň düşen haly. Iň har ymmat musulmanlar, iň pes ymmat musulmanlar. Gyzlar zorlanýan musulmanlar, metjitler ýykylýanlar musulmanlar, Kuran ýakylýan musulmanlar, pygambere sögülýän musulmanlar, ýurdy koloniýa edilýän musulmanlaň ýurdy, çagalar öldürilýän musulmanlaň ýurdy. Kapyrlar tarapyndan bir derman däri ýa ok ýarag bejerilse çykarylsa diri tejribe geçirilmeklik üçin ulanylýan ýurtlar halklar musulmanlar. Ana şu pygamberimiziň näme Aýdan habary şu wagt aýdyň bolup dur. Sallatallahu aleýkum zullen diýýär. Siziň üstüňize Allatagala näme geýdirir diýýär. Harlyk, zelillik, peslik donuny geýdirer. La ýenzi'uhu we onam sizden hiç aýyrmaz, tä diýýär. Görýäňmi? Tä diýtdämini şu täden aňyrdaky aýdyljak sözleme Her bir ummat üns bermeli, sebäbi öňündäki agzalan keselleň barysynyň dermany şo tä diýlen sogun sözünden aňyrdak aýdyljak derman. Düşündiňmi? Ýöne gynansagam, şu güne çenli, näçe asyrlar boýy, musulmanlaň ýurdun koloniýa eden kapyrlar we olaň koloniýalary asyrlar boýy dowamat etmeklik üçin, näme, şolar tarapyndan gurulan murjia ulemalaryň Barysynyň näme gizläp gelýän dermany şu. Düşündiňmi? Spidi bejerýän, zyna, dogry dämi? Bir erkek bilen bir aýal zyna etse, şo zyna sebäpbli düşýän keseli bejermeklik üçin derman gözleseň, tapyp bolýar, dogry dämi? Dälini açmaklyk üçin derman gözleseň, tapyp bolýar. We bir kesel bolsa, şonuň dermanyny aýtmaklykda Näme hiç bahyllyk etmedi älem musulmany kapyry bardy bir agyzdan bir kesel bolsa dermanyny aýtdylar emma şu agzalan keseliň näme dermanyny hiç kim aýdanak gizleýäler emma pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem aýdan düşündiňmi keselleri aýdan soňundanam dermanyny aýdan şu derman bolmasa ýaňky agzalan keseller göterilip gutaranok we musulmanyň Üstüne inen harlyk, peslik, zelillik donam näme biziň üstümizden näme aýrylyp çykyp gidenak. Indi geliň nämäni eşdeliň şu ýaňky agzalan musulmanyň şu üstüne düşen harlyk, zelillik näme keseliniň dermanyny alalyň. Olam näme diýýär? Hatta terji'u ila dinikum diýýär. Görýäňmi? Sizden şu kesel göterjek däl, siz harlyk, zelillik näme halan näme Abraýly, güýçli, kuwwatly hala öwrüljek gal, tä siz diniňize dolanýançaňyz diýen. Indi diniňe dolanmaklyk üçinem näme? Ýeke-täk ulanylýan esbap näme? Jihad. Şu jihad ybadaty täzeden direldilmese, kapyrlar bize dinimize dolanmaklyga ursgat bermeklige aňarda dursun, hatda özümizde bolan dinimizi saklamaklyga-da